linukhrija bihi fi yomin yaltinirɗan ɗon ndiyan fi yomin fulnirɗan ɗon ndiyan habban gabbe wanabatan e puɗulli ɗum noon kadi sifata ko ittiri muɗum siɗan ɗo ndiyan faaƴi gabbe ko woni furuɗe ko ñaamete e ko ñaamataake kañumma e puɗulli ko jamma heno ñaama e ko mumunteji no ñaama